Logo você, logo você. <laughs> Respeito, MF, joga esse MV. vem. mulher começou uma discussão Mas é claro, nem dei atenção, vai Eu peguei o meu celular, entrei na WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era a bagaça, que hoje à noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e disseram MF Logo você, logo você, logo você Eu tô obrigado com a mulher Hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu pra onde? Show do MF Fui, partiu pra onde? Vai, vai, eu tô obrigado com a mulher Hoje eu vou dar fuga nela partiu pra onde? Show do MF. Fui, partiu pra onde? É o Mandela. E pra cantar comigo, chega pra cá, MC Kekel. Vai, Kekel! Vai, menino! Avisa aí que o menino da meiota tá apareceu, viu? Vai, vai! Aproveita o momento que tá bom. Joga a mãozinha pro alto, vem! Minha mulher começou a discussão, mas é claro não dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei na WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, e hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que, que é o logo você, logo você. Logo você, eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar pro galera, Fui, partiu pra onde? Show do MF. Fui, partiu pra onde? É o Mandela, eu tô obrigado com a mulher, então eu vou a nela, Fui, partiu pra onde? É o Mandela Fui, partiu pra onde? chudei MF. Conexão Fortaleza, São Paulo, São Paulo e Fortaleza É o funk tá tomando conta, invadindo o Brasil inteiro Misturado com a pisadinha, é agora que o verão ferve Chama as amigas pra sair, pra onde? Show MF. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, partiu pra onde? Show do MF Fui, partiu pra onde? eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu pra onde? Show do MF Fui, partiu pra onde? É o Mandela <laughs> Respeito MF, joga em cima e vê